Alelu, alelu, alelu, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sunt lumina lumii, spune Domnul. Cine mă urmează va avea lumina vieții.